Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 4-ն է, տարվա 124-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1783 թվականին անգլիացի աստղագետ Ուիլյամ Հերշելը լուսնի վրա նկատում է կարմիր բռնկում։ 1838 թվականին արվեստագետների խումբը Տարաշ Շևչենկոին դուրս է գնում ճորտի վիճակից։ 1913 թվականին Երևանում բացվեց հերախոսային ցանցը։ 1924 թվականին Փարիզում ավարտվեցին Օլիմպիական խաղերը։ 1979 թվականին Մարգարետ Թետչերը դառնում է Միացյալ Թագավորության առաջին կին վարչապետը։ 2002 թվականին Նիգերիայի Կանո քաղաքի մոտ BAC 111 ինքնաթիռ վթարից զոհվում է 149 մարդ։ այսօր ծնվել են 1881 թվականին Ռուսաստանի 10-րդ վարչապետ Ալեքսանդր Կերենսկին, 1904 թվականին հայ խորթային արվեստաբան նկարիչ Եղիշե Մարտիկյանը, 1923 թվականին սովետական պետական եւ կուսակցական գործիչ Բորիս Ստուկալինը 1928 թվականին Եգիպտոսի 4-րդ վարչապետ Հոսնի Մուբարակը 1929 թվականին անգլիացի դերասանուհի եւ երգչուհի Օդրի Հեփբերնը Օդրին սկսեց նկարահանվել հիմնականում դրան վաստակելու համար, որ เป զի մայրը ստիպած չլինի աշխատել իրենց պահելու համար։ Նրա առաջին մեծ դերը գախնի Մարտիկ շարժանկարում էր, որտեղ նա հանդես եկավ որպես բալետի պարուհի։ Մանկուց բալետով զբաղվելը օգնեց արժանանալու քննադատների հավանությանը, սակայն բալետի ուսուցիչները նրան համարեցին չափազանց բարձրահասակ պրոֆեսիոնալ պարուհի դառնալու համար, քանի որ 170 սանտիմետր հասակով նա գերազանցում էր շատ տղամարդ պարողների։ Այնուհետև նա ընտրվեց Բրոդվեյան GG ներկայացման առաջատարների համար, որը մեծ հաջողությամբ անցկացվեց Նյու Յորքում 6 ամիսների ընթացքում։ Այս դերի համար նա ստացավ թատրոնի աշխարհ մրցանակը։ Այդ նույն թվին Օդրին առաջարկություն ստացավ խաղալ Գրիգորի Պեկի հետ հոլիվուդյան հռոմեական արձակուրդներ շրջանկարում։ Պեկը նկատելով նրա տաղանդը պնդեց, որ գովազդային վահանակների վրա Օդրի անունը գրվի վերնագրում իր անվան հետ միասին եւ չսխալվեց։ Այս դերի համար Օդրին ստացավ 1953 թվականի Օսկար մրցանակը որպես լավագույն դերասանուհի։ Տարիներ անց, երբ նրան հարցրին, թե ո՞րն է իր սիրած շարժանկարը, նա առանց վարանելու նշեց հռոմեական արձակուրդները, քանի որ դրա շնորհիվ նա դարձավ աստղ։ 1954 թվականին նա վերադարձավ թատրոն, Օնդինում խաղալով Մել Ֆերերի հետ միասին, որի հետ ամուսնացավ նույն թվականին։ Այս դերի համար նույն թվականին նա ստացավ Թոնի մրցանակը որպես լավագույն դերասանուհի։ Օսկարից ընդամենը 6 ամիս անց ստացված այս մրցանակը ամրապնդեց նրա համբավը որպես կինոյի եւ բեմի աստղ։ Այսօրը ծնվել են 1940 թվականին հայ խեցեգործ ձևավորող Վլադիմիր Աթանյանը, 1975 թվականին ամերիկահայ ռոքերաժիշտ եւ դիջեյ Էնդի Խաչատրյանը։ 1987 թվականին իսպանացի ֆուտբոլիստ Սեսկ Ֆաբրեգասը, 1987 թվականին ուկրաինացի երգչուհի, մոդել, դերասանուհի Նաստյա Կամենսկին, 1987 թվականին ռուս դերասան հաղորդավար Դենիս Դորոխովը, 2002 թվականին ուկրաինացի երգչուհի Անաստասիա Պետրիկը։ Այսօրը տոնում են Լատվիայում անկախության հռչակագրի օրը, Ճապոնիայում կանաչապատման օրը։ Այսօր նաև աստղային պատերազմների օրն է։ Այսօր մայիսի 4-ն է, տարվա ավարտին մնաց 241 օր։